раз по раз притуляючи його до грудей та щось незрозуміло белькочучи. Я спитав, що ти робиш. Раймон сіпнувся і сховав аркуш під матрац. Нічого. А нащо ти її сховав? Яке твоє діло? Він ображено відвернувся до стіни але потім знову глянув на мене, і я мало не зареготав, бо в кутиках його очей блискотіли сльози. Він прошепотів я знаю її зі школи. Що ти верзеш, то японка? Глянь на оті очі на ієрогліфи внизу. Раймон переконано покрутив головою. Її звали Жаннет. Він гарячково схопив мене за руку. Тільки ти нікому не кажи. Як же вона опинилася на обкладинці японського журналу? Раймон розвів руками і лише зітхнув. Не маю уявлення. Світ тісний. Може, поїхала з батьками до Японії? Я вже не бачив її років шість. Вони жили за каналом неподалік монастиря Сен-Дені. У Брюсселі? обережно запитав я, вже зрозумівши, що Раймон утратив глузд. У Брюсселі, довірливо пояснив він, я її кохаю і досі. Коли виберемося з цих снігів, знайду її і одружуся з нею. Він знову мене застеріг. Тільки не кажи нікому. Я пообіцяв, але матросові мусив сказати що він призначив його з нами в похід, а це небезпечно. Матрос відповів, маєте самі вирішувати мерсьє. Я занедужав, і групу доведеться очолити вам або Макміланові. Тож вирішуйте ви. Хоча я його тут не залишав би. Чому? Це допоможе йому розвіятись. Оце новина. Я вже думав не про Раймона, а про своє несподіване щастя очолити похід. І мадам Катрін теж піде? Матрос знизав плечима і не відповів. У неділю вранці група вирушила. Пішли в п'ятьох, четверо чоловіків і Кетрін Уілсон. Макмілан поступився лідерством на користь Марсьє шотландець був людиною цілком надійною і витривалою, але часом упадав у меланхолію на шкоду собі і усім. А француз був достатньою мірою затятий. П'ятий пішов Раймон Олександр. Ранок видався тихий, хмари розійшлись. На півночі стояв досить яскравий місяць, компас працював, і Булат сподівався, що вони повернуться днів за два якщо, звичайно, погода знову не підведе. Нансенові собаки бігли в жилетах, і він весело помахав матросові батогом. Добре, добре, тепло собакам. Він узяв із собою не всіх собак. Четверо тварин залишилося в траншеї, рахуючи здичавілого пса, до якого навіть Нансен остерігався підходити, прив'язавши його трохи осторонь від решти собак. Коли Марш і Дон Фернандо пішли на кухню, Булат заглянув до Наріти сам, поторкав носаком ящик у нього під ліжком і спробував розпитати, що то за таємнича річ. Японець покрутив головою, стулив губи в рурочку і відповів не розуміти англійська. Через дві каюти від нього лежав тур. Матрос увійшов і сів на підлозі сперши спиною на жак Антуанову стіну. Очі в хворого були затуманені і дивилися кудись повз нього. Тур сказав Погляньте, і відкинув куртку з ноги. За останні два дні нога страшенно розпухла, особливо внизу, і пальці порозпирало в різні боки. На підйомі темніло кілька синювато бурих плям. Це схоже на гангрену. Хто вам таке сказав? Сам бачу. Я ж не мале дитя. Та ви всі так старанно оточили мене мовчанням. Ну, а Джон Сміт. Матрос не знаходив собі місця до самого вечора.